cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler sous le toit de ma cabane au Canada. Elle attend, engourdie sous la neige, elle attend le retour du printemps. Ma cabane au Canada, c'est le seul bonheur pour moi, la vie libre qui me plaît, la forêt à quoi bon chercher ailleurs Toujours l'élan de mon cœur reviendra vers ma cabane au Canada. Mais je rêve d'y emmener celui qui voudra me suivre. Viens avec moi si tu veux vivre, Au cher pays où je suis né. ma cabane au Canada. J'y reviendrai avec toi, nous rallumerons le feu tous les deux. Nous n'aurons pas de voisins, parfois seul un vieil ami entrera dans ma cabane au Canada. Je te dirai le nom des fleurs sauvages je t'apprendrai le chant de la forêt. Ma cabane au Canada, Autant que tu y resteras, ce sera le paradis, mon chéri. Merhabalar, ben Devrim Özkan. 95.0 Açık Radyo'da Fransız Öpücüğü başladı. E, bu haftaki programımızı Renault'un Macabano Kanada yani Kanada'daki Kulübem adlı şarkısıyla açtık. E, neden bu şarkıyı seçtik açılış için? Çünkü bir konuğumuz var bugün. E, Kanada vatandaşı kendisi aynı zamanda Kanada'nın ticari diplomatlığını yapmış bir Türk Burak Aktaş. E, onunla birlikte Kanada'dan ve Kanada orijinli Fransızca şarkılardan konuşacağız bugün. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Derin'cim. Sağ ol, teşekkür ederim. Böyle güzel bir programa, Frankofon Müzik Programı'na beni davet ettiğin için çok mutluyum. Ee, çok biz teşekkür ederiz vakit ayırıp geldiğin için. Ee, evet, dinleyicilerimize kısaca kendinden bahsetmek ister misin öncelikle? Çok teşekkürler Devrim. İstanbul Kadıköylüyüm. İstanbul Üniversitesi'nde ekonomi okudum. Kanada'da işletme master'ı yaptım. Şu anda uluslararası ticaret, finans alanında bir özel şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. E, aynı zamanda da senin programınla ilgili Fransız Dili ve Edebiyatı hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Ah, çok güzel. Yani eğitimin, öğrenmenin yaşı yoktur deyimini bir kez daha doğrulamış oluyorsun sen de. Aynen <laughs> öyle. Aynen öyle. E, peki Kanada ile olan ilişkin nasıl başladı? Onu anlatabilir misin bize? Valla devrim biraz bu tesadüf oldu. Amerika'da çalışıyordum ve Kanada'ya turist olarak gidecektim. Tabii Türk vatandaşı olarak e, Kanada elçiliğinden vize almam gerekti. Elçilikten vize alırken orada göçmenlik broşürleri vardı. O broşürlerden verdiler. Türkiye'ye döndüğümde bir gün askerde sıkıldım ve broşürleri doldurarak gönderdim. O zamanlar internet de çok fazla kullanılmıyor. Böyle e, başvurular internet üzerinden yapılmıyor. Evet. Aha. E, bir gün bir cevap geldi göçmenliğiniz kabul olmuştur diye. Hayda burada da iyi işim gücüm var ne yapayım ne edeyim diye düşünürken dedim ki e, bari gideyim bir master yapayım. Master sınavlarına girdim. E, okula Aha. kabulüm oldu. Aklımdaki plan şuydu. Bir iş bulamazsam hiç değilse master'ımı yapar. Türkiye'ye geri dönmüş olurum. Cebimde de bir diploma olur. E, ama e, daha master bitmeden işi buldum ve çalışmaya başladım. 10 seneden fazla da Kanada'da kaldım. Ondan sonra da işle döndüm Türkiye'ye. Evet bayağı uzun bir süre gerçekten. Ee, buradan müziğe geçersek e, Kanadalı frankofon şarkıcı deyince mesela bizim aklımıza işte ne bileyim Selin Dion, Garu gibi isimler geliyor önce. E, onlardan da bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda ama e, sen orada sanırım farklı isimleri de keşfetmişsin. Şöyle söyleyeyim sana şimdi e, tabii Kanada'ya gidince e, oradaki en büyük müzik şöleni Canadian Juno Awards denen bir her sene düzenlenen Kanadalı şarkıcılara verilen bir ödül töreni var. Oranın Bu, Grammy'si gibi oluyor anladığım Aynen kadarıyla. öyle, aynen öyle devrim. Grammy veya işte Brit, e, Brit Awards gibi bir şey. Hepimizin dinlediği isimler var. Bunların inan Kanadalı olduğunu bile tahmin etmiyorsun. Örneğin sana evet. söylemiştim Naya Twain, sen Celine Dion dedin ama e, evet. e, Dinah Kroll, Bare Naked Ladies, Ladies, Drake, Sloan, Lara Fabian, e, başka evet, Lara Nelly Furtado, Alanis Morissette, Justin Bieber, Sarah McLachlan, Black Eyed Peas, Avril Lavigne. Leonard, Leonard Cohen var mesela Polanka'da sanırım Kanadalı. Çok büyük ee, isimler da, var. Evet, evet, evet. Brian Adams da var. Ee, genç sanatçıları da aslında keşfetmişin Charlotte Carden diye birinden bahsettin bana. Evet. 1994 ee, doğumlu. Ee, evet. Pop, elektro ve caz söylüyormuş. Stilini ben biraz sesini Nelly Furtado'ya benzetiyorum ama çok sevdiğim Hı-hı. bir şarkıcı evet. E, o zaman biz de ondan bir şarkıyla devam edelim istersen programa. Charlotte Carden'den dinliyoruz 2016 tarihli bir parça Fofil. Hadi bakalım. commencez pas. face aux peines. Tu choisis pile, ça tombe sur la reine. Tu te faufiles, tu te faufiles. que tout nos vers se vident et que tu me dis tout ce que j'aime, je brise. Tu te faufiles. Charlotte Carden'den dinledik Fofil. E, Montreal doğumlu bir şarkıcı. Carden, Montreal'de Quebec eyaletinde yer alan bir şehir. E, buradan hareketli biraz da Quebec'in statüsü ve bağımsızlık e, mücadelesinden konuşalım istersen Burak. O biraz diplomatiğe giriyoruz galiba. Aynen evet. <laughs> Şimdi şöyle Quebec deyince e, Kanada'nın e, %90'ı Fransızca konuşan bir province yani eyaletinden bahsediyoruz. Yüz ölçümü açısından Kanada'nın en büyük eyaleti, nüfus açısından da Ontario'dan sonra ikinci büyük eyalet. 80'lerde ee, ve 90'larda iki tane referandum oldu. Kanada'dan ayrılalım mı diye. İkisinde de reddedildi. İkinci referandumda %50.6 e, gibi çok e, marjinal kritik bir, bir rakam. Hı hı. Evet, çok marjinal bir farkla reddedildi referandum. E, ama KB'ye zararı da çok oldu. Çünkü uluslararası büyük firmalar, bankalar merkezlerini Montreal'den Toronto'ya taşıdı ve e, Toronto ha. şu an e, Kanada'nın en büyük ticari merkezi haline geldi. E, evet. Bundan sonra da e, KB'in pek ayrılmak için böyle referandumlara gitmesi kolay değil. Çünkü Clarity Act denen bir e, şartlar e, ortaya konuldu. E, ben açıkçası bu kişisel fikrim tekrardan böyle bir şeye gidileceğini zannetmiyorum. Kanada e, bilang yani hem İngilizce hem Fransızcanın resmi olarak konuşulduğu bir ülke. E, multikültürel ve multietnik bir ülke ki bunlar kanunla da korunmuş e, statüler. E, Quebec'e gelince %90'ı Fransızca konuşuyor fakat burada e, Inuit dediğimiz Eskimolar, Kızılderililer ve Anglofon İngilizce konuşan bir kesim de var. E, bence her şey çok güzel gidiyor Kanada'da. İngilizce ve Fransızca iki lisan multikültürel devam ediyor ve insan hakları, sosyal hayat ve ekonomik şartlar dünyanın en üst seviyesinde olan yerlerden bir tanesi. O yüzden ben birlik halinde devam edecek. Anladım, anladım. Ee, o zaman biz de programa Quebec'in bağımsızlık hareketinin sembollerinden biriyle devam edeceğiz. Ee, Felix Leclerc 1914'te e, dünyaya gelmiş. Ee, Quebec'in Fransızlar tarafından görmezden gelindiği bir dönemde, e, yani 50'li yıllarda Fransa'yı ziyaret etmiş e, ve Fransız halkı Amerika kıtasından gelen e, bu bir anlamda kuzene sahip çıkmış 1951 ee, tarihli ilk albümündeki Le Petit Bonheur, Löpler'in e, yöne kavuşmasını sağlayan e, şarkı olmuş. Daha sonra da e, Quebec'te yavaş yavaş bir milli kahraman haline gelmiş. Şimdi biz de bu parçayla devam edeceğiz programa. Bunun ardından da Kanada'nın en popüler şarkıcılarından Selin Dion, 1951 tarihli bir başka Felix Dökler şarkısını seslendirecek Bozo. Müzik C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, tiens le balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes rayons J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens t'en dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut ma vie de désœuvrée, j'avais des goûts de la recommencer. Quand il pleuvait dehors ou mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais C'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli, que je sifflais ce refrain mon bonheur est parti sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand tout qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui j'avais cessé de rire. C'était toujours la nuit, il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes pelles et mes guenilles, et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui, quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Petit Pierre, quel âge as-tu J'ai vingt ans et j'en ai honte. N'aie pas honte de Petit Pierre, car tu es le cœur du monde. Si je suis le cœur du monde, il ne vivra pas très vieux. Mets tes vingt ans dans la ronde, tu verras que ça ira mieux. Je n'ai pas d'amour, monsieur, pas même pour ma misère. Je sais pas pourquoi le bon Dieu m'a envoyé sur la terre. Où vas-tu, dans petit pied Je m'en vais au bout de mon chemin. Où mène-t-il ton chemin Il me mène à la rivière. Aurais-tu donc un message à jeter dedans les flots Penses-tu devenir sage à regarder couler l'eau Petit Pierre a répondu je déteste votre vue. Et puis il est disparu, on ne l'a jamais revu. château au long rideau dans l'eau. Dans le château, il y a des beaux os, le fils du matelot, maître séant de ce palais branlant. Je l'imagine dans son île, juste devant moi, dans son château éternel. Félix Leclerc. Tout a été dit sur cet homme, mais il est et restera toujours le grand ambassadeur de la chanson et de la fierté québécoise. Par le bleu de son château, Pousseau voyait entrer ses invités poudrés. De vieilles races traînent en carrosse et la fée Carabasse, tous y étaient moins celle qu'il voulait. Vous devinez que cette histoire est triste à voir, puisque vos os, le fou du lieu, est amoureux. Celle qu'il aime n'est pas venue, c'est tout entendu. Comprenez ça, elle n'existe pas, ni le château. Que vos os vêtus de peau. Le fils du matelot qui joue dans l'eau avec un vieux radeau. Si vous passez par ce pays la nuit, il y a un fanal comme un signal de Dans ses chantés bras enlacés afin de consoler pauvre Bousseau, pleurant sur son radeau. Dans ses chants, tes bras enlacés, afin de consoler pauvre Önce Felix Lökler'den dinledik. Löpti Bonheur, daha sonra da Selin Dion geldi açık radyo mikrofonlarına bir başka Felix Lökler şarkısıyla Bozo. Evet e, Burak şimdi Selin Dion'dan bahsedelim biraz istersen. E, Kanada'nın dünya çapında en fazla tanınan şarkıcılarından biri demek e, yanlış olmaz herhalde onun için. Valla aramızda kalsın devrim. Radyo programında aramızda kalsın diyorum ama ben ilk Selin Dion'u dinlediğimde Eurovizyondu ve İsviçre'yi temsil ediyordu. Atilla Yok, Şeref... değil mi? Aynen öyle. Birincilik kazanmıştı ve ben onu İsviçreli olarak dinlemiştim. Selin Dion sonra İngilizce şarkılarla dünya çapında bir isim oldu ve e, Franco-Kanadyenleri çok iyi temsil etti. Fransızca'da bir kelime vardır. Model de réussite denir. Yani rol model oldu Selin Dion. İngilizce şarkılardan sonra patladı. Tabii e, Selin Montreal'in e, suburblerinde, banliyölerinde çok fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. E, 14 kardeşli bir aile düşün ve e, sesiyle tanındı ama onu uluslararası dünya çapında bir isim yapan en büyük etken arkasında duran hem eşi hem de menajeri olan e, Rene Angeli'dir. Biliyorsun daha sonra da zaten Amerika'ya taşındı. Büyük hitleri çıktı. Power of Love, Because You Loved Me, My Heart Will Go On, e, romantik şarkılarda hep bir numara oldu. E, Las Vegas'ta en uzun süre şov yapan artist oldu. Hep kapalı gişe sattı e, çok glamorous bir hayat yani ışıltılarla dolu bir hayat. Fakat 2014'te e, hem eşini hem de erkek kardeşini kaybedince tüm her şeyi iptal etti ve çok zor bir dönemden geçti biliyorsun devrim. Hı hı. Ama e, 2016'da Billboard Music Awards'ta Queen'in Show Must Go On single'ını söyledi ve ben onu dinlediğimde tüylerim diken diken olmuştu. Selin tekrar e, sahnelerde ve dünya turuna hazırlanıyor. Covid el verirse İnşallah seneye dünya turuna devam edecek. Evet, umuyoruz biz de. Ee, bu arada 1995'te e, çıkardığı Dö adlı albüm Fransızca e, şarkılardan oluşuyordu. Bu Jean-Jacques Goldman imzalı. E, Fransa'nın hala en çok satan albümü olarak görünüyor. 4 milyon üzerinde bir satış rakamıyla e, bu rekorun kırılması da aslında şu saatten sonra biraz zor e, ee, bize programın ilk yarısını bu albümden e, bir şarkıyla kapatacağız. E, Jean-Jacques Goldman imzalı bir parça bu, Josepa. Ee, sonra kısa bir ara vereceğiz. bu aranın ardından Burak Aktaş'ta Kanada ve Kanada müziği üzerine konuşmaya devam edeceğiz. des rivières, porter des bois. traverser des mers, je saurais faire défier des machines Je sais les hivers, je sais le froid, mais la vie sans toi, je sais pas. movies